book two ูห้าสิบแปดโอซามินเพเดเซตอวัยวะ deli telesaผมวาดรูปผู้ชายริชมมอจาเริ่มจากศีรษะก่อน Najprej glavo. ผู้ชายสวมหมวก Mož nosi klobuk. มองไม่เห็นเส้นผม Las se ne vidi. มองไม่เห็นหูด้วย Tudi ušes se ne vidi. มองไม่เห็นหลังด้วย Hrbta tudi ni videti ผมกำลังวาดตาและปาก Rišem oči in usta ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะ Mož pleše in se smeje ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว Mož ima dolg nos เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา v rokah drži palico เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย okoli vrata ima ovit šal มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น zima je in je mrzlo แขนแข็งแรง roke so močne ขาก็แข็งแรงด้วย tudi noge so močne ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ m u เ je iz snega เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม Ne nosi hlač ne plašča แต่เขาก็ไม่หนาวสั่น Vendar tega moža ne zebe เขาคือตุ๊กตาหิมะ On je sneženi mož